mwiriwe bakunzi b'ibiganiro byacu abakunzi b'ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amaki mwumvise ko twamaze gutangura muribuka inimero muduhamagara ko muratanguza mirongo irindwi na gatandatu canke mirongo itandatu na rimwe hagakurikira ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu murashobora guhamagara kandi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 halo umunywanyi wa mbere ku murongo ntibikunze ko tuvugana tubandanya turindiriye udutelefone twanyu alo reka gupfira intazi nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu Aló. Aló. kosha nabi mugenzi we ahubwo ahagararira ubugabo tuba abashinga ntahe bawushitse tugwaruka runywanisha bose mu kubaka tuvavanure n'ubusambu dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe munywanyi ku murongo halo halo halo mwiriwe halo halo halo halo amatelefone ntariko haratworohereza ariko twibaze yuko mu kanya gato abanywanyi bacu bagaruka ku murongo yubakire wongere uyavomye twese urwaruka dukunda igihugu catwibarutse tuba abashinga ntahe babushitse tubarwaruka runywani alo alo alo wi ni kuri radiyo ni kuri radiyo isanganiro yego washitse yego ndashima cyane nari maze iminsi n'umurongo ndawurondera mugabo ntawushobora birahuvuga hari aho ni ibirere urabona n'ubu biri ko biragorana niwe wa mbere dushoboye kuvugana imbere yawe hariho abandi byasi yego murakoze cyane mwitwa gute tuko tuganira nande nitwa hakizimana emmanuel emmanuel muhamagaye muri turi ngahe kujumbura mu ikenga eee eh. ni amahoro nk'iyo ni ukuri ni amahoro kabisa mm. turibyura cyane rwose ni byiza cyane umutekano ni wose ni ukuri ishimwe twari gushima kubera nari maze iminsi ndone n'umurongo sindawutora ariko urabona ko byose bishoboka urabona ko bishoboka kabara kaciyemwo gusa urakoze cyane kandi mugire ibihe byiza yego umugoroba mwiza murakoze yego mm. twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu bw'igihugu cyacu Allô? Allô? tuje hamwe twese uwaruka yemwe dukore dushira imbere gukora ku murongo amahoro ni niyo saba mu kigobe niyo saba ni amahoro yego bagomba gusabe mu w'igipolisi yego hariho abapolisi bamaze iminsi batagucunga abantu b'abasivire mm. aha mu buyenzi mm-hmm. hanyuma ugahita usanga abo banyagihugu nabo bitwaye nabi iyo saba telefone icitse ataraheza gushikiriza icyumviro ko araza kugaruka yeah. Wanity, fashion, magazine, le, le, let's go. Uze, twesubaruka dutsimba, taza mahoro mazenyitu, yariganwe he. Zinagwaruka we sahari, yumve mu mugambi w'amahoro kuva kwino mushitsa, rukumushatsi. Zinagwaruka we sahari, yumve mu mugambi w'amahoro kuva kwino nukumushatsi asebye kangure waruka twese dukanguke dutse imbataza amahoro ntaduce muyahumya abasesango yose bariho kandi ntibazobura kuza wo oh, oh, kutwasha imigambi itabaho ugwaruka twese haguruka kerebuka twe burundi bwejo gihugu gihanze amaso gihanze amaso gihanze amaso hoa okanguka nimuze twese uwaruka dutsimba taza amahoro maze nyitu yariganwe zinagwaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva kw'inoma n'ukumushatsi zinagaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva hino gushiza n'ukumushatsi nimuze tuyasimbataze maze tongere tuyaharanire atakuvanguramo halo mwiriwe mwiriwe neza ni amahoro yego hano ku radiyo sanganira yego washitse yego ikiganiro bwa keke mpande aha iwanyu havuga amaki cyatanguye asha ah, uri kuvugira mu iradiyo yego mm-hmm. asha ah, nibyo rero nanjye nagira mvuge amakuru mutamenye mwitwa gute ugewe akazina kaje sinde kukavuga eh niberenga mu ntara ya Karusi Karusi eh ugira uvuga ibintu bitinyitse none kutinya kwivutse <coughs> Bane bitinyitse ariko mugabo ibyo ndabifitiye uburenganzira ushimye kurihora nta kibazo shikiriza icyumviro cyawe Ego urabona ko umukuru w'igihugu yabonye ibitungwa by'aborozi hamwe n'abarimyi ko ari nk'intambara hagati yabo ko ari ni nk'intambara hagati yabo kubera aborozi bashobora barorohereza abarimyi mhm. arabera araba n'ukuntu ashamvu ari karaga mhm. arahakura arafata ingingo yo kuragirira ibitungwa mu mazu mhm. none twebwe ino mu ntara ya karusi aho mm. ngeze amaso mu makomine ashaka nko kurane mm. komine buhiga shombo mhm. na bugenyuzi na nyabikere urabona mhm. ibitungwa biguma jezi yagambya imirima y'abantu zayimaze ntacyo abantu bakiba nk'abakivuga mm. mbere n'abajejwe ubutungane mbona bayifata ibintu isanzwe niyo wita ubutungane ntashobora nta ntabakiragirira mu mpongorere oya bose baragirira ku misozi bose bose bose nta n'uwavuye ko hariho ingingo zari zarafashwe n'ibihano bigategekanywa mwebwe iwanyu karuse ntibifata icyo ni cyo kibazo dufite natwe rero tukaba rero abajejwe intara guhera mm. kuri buramatari musanteri mm. makomine mm. hama n'abajejwe umutekano ko bakidufashamo kandi bakagishyira mu ntoki kuko urabona ko hagomba kwaduka amatati hagati y'abantu kandi bari bakwiriye kumvikana none iyo umuntu yonesherejwe bica biherera nyine nta na hamwe yitura nta umwumviriza kubera bose abo bategetsi bose usanga bose ibyo bitungwa byabo biriko biratembera uko nyene eh, ibyo bitungwa vyona ni ivy'abategetsi yego bose nta ntamwe mbona afite intungwa mu ruhongore nta munyagihugu none afise igitungwa gishobora kujya konera abanyagihugu urumva bose bose bararagira atari nk'uwo yarahawe igitungwa na porodesi hmm. ubu nibaragirira muhongore ko yajyanye n'itegeko ry'iryo shyirahamwe umva rero si ibyo kuvuga ngo nabategetsi gusa ni ukuvuga ko mu ntara ya karusi umugambi w'ukororera mu mpongore atawo muri ko murumva oya ntawubaho no gutera ubwaki ntabwo bariko baranatera zino zica zigiki ibyo bitegwa by'abanyagihugu twebwe rero icyo ni cyo kibazo dusize twasinze ko arizo arizo twateye ntabyo twomenya cyangwa insenda rubingo bingo ariko kandi uvuze ngo ntawe n'umwe abafasha muri itura inzego by'ukuri ntihagire na kimwe zifasha urabona iyo wituye inzego mm. baruca nk'uko baba bari baragwikira ntibimene inda ntibashobora kumenera inda kurwara kubera nabo nyine usanga babifitemo uruhare n'uwonesherejwe ntacyo bamuriha nta na kimwe barakuriha mu bwabishyo bikoze gusa urumva biguma bisubira kandi kongera kuguma bigaruka ubwo mm. urumva hariho ingingo zifatwa rero rimwe rimwe iyo byabaye ndabyumva nko mu minsi yaherabura amatari uyu mushasha ariko akuza eh. yarabonye nyine ariko biriyagambya yarakoze igikorwa cyiwe gishoboka umwanya mutoya mm. mugabo yaciye arekera ngaho ntiyasubiriye ibiba byaciye bibabye eh, nawe ni ukuza muributse rega ni ukuza muributsa nabura amatara arafatirwa hari abafite ibikorwa byinshi eh, ugasanga ntariko ntariko arabona ibiri kubirabera hirya no hino kandi hariho abantu bateza kumubera ijisho ikarusi umunyagihugu waho telefone icitse ariko yahejeje gushikiriza icyiyumviro ciwe twese uwaruka dutsimba caza amahoro maze nyitu yariganwe zinagwaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva kw'inoma n'ukumushatsi ziragaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva hino gushiza n'ukumushatsi nimuze tuyasimacaze maze tongere tuyaharanire atakuvanguramo ko nk'uko turi turi bamwe ntitube bandabizi canke base ndayibaza mu bikorwa by'iterambere kuko vyega twebwe urwaruka zvipfuko zvekatepu kwaruka tulengera moko tufatane munda mukuya tsimba chaza hamwe nomukuya komeza tugwize nkino muguteza imbere imico nakaranga kabasogo kuruza kuko nivyacu ugwaruka oh, twese ugwaruka dutsimba caza mu mahoro maze nyitu yariganwe hey. sinagwaruka wese ahari yumve mu mugambi w'amahoro kuva kwino gushitsa no ku mushatsi sinagwaruka wese ahari Ninda tala ya nyote we, ninda tali, ninda tala ya nyote we, ninda tali, ninda tala ya nyote we, ninda tali, ninda tala ya we, ninda tali. twesu taza mahoro yali zina kwa akaweza hari yumve mu mugambi w'amahoro bino gushitsa rukumsha zigi sirabaruka weza hari yumve mu mugambi w'amahoro bino gushitsa rukumsha zigi ngo tujyana basesa nk'uyoze ntitwibuke kuyora twasheshe ibihitiye mu gihugu murabizi amakuba twabonye murayazi amaraso y'abavandimwe amaraso ya bose rimwe yarasesetse kubera ukutamenya igiti niki dukore mugisho kabiri abarundi tube maso nitwongere guhendwa undi munyuranye ku murongo halo niyo nkuru mu kigobe nari ngarutse eh niyo nkuru eh karibu kandi eh ibintu by'abapolisi mu buyenzi eh, by'igipolisi mm. aha mu buyenzi mm. hariho abantu bafise abapolisi kandi ari asebiri hmm. ugaca usanga ari ku mugoroba mm-hmm. abenegihugu baho kubera bisigikije b'abapolisi mm-hmm. bafata umuntu batamuzi bashaka kumufata nabi bamukubagura sindabitahura abo bapolisi nibo bakubagura abanyagihugu oya abenegihugu baho bo mu buyenzi eh. aha kandi umushikiranganzi wa mbere akiri w'intwaro hagati mu gihugu mm. yabateye abapolisi bose bacunze abasevire bahabwe mm-hmm. hanyuma bacungere umutekano w'abenegihugu ku ruhande mm-hmm. mugabo rero tumaze iminsi tubona ni umwenegihugu afise n'ikabari aho hantu mu buyenzi wacungerwa n'abapolisi ni ukuvuga yuko rero abenegihugu baho bashaka gukubagura kubera bisubiriza b'abapolisi ubu nyine akabari niwe bakubagura oya abenegihugu baho baba bahari none umwenegihugu akubagura ah, gute uwundi ngo yishimiye umupolisi kubera baba bahari ah, nk'abapolisi babiri none basangiye basangiye akazi n'abo banyagihugu none bakubagura abana jeshi ndabitahura bure mukuru nahaciye mbona abantu bashaka kumubagura kandi bene gihugu uradusigurire neza nge bikoko ni ukuvuga abapolisi babiri mhm. hanyuma rero bene gihugu baze kunywa ngaho bacungera mwe n'akabari mm. bamusimbira ko gutyo nyene ataco bavuga ukazobera ngo uramuvonyoye ngo ibiki n'ibiki none uba reka wiyicariye gusa uko uramuha arafata umuntu akamusimbiraho akamubwira ngo aramuhonyo atamuhonyoye tujyana basesa nk'uyoze kuyora twasheshe Halo. Wi. Namahoro. Ego namwe. Ego turashima no kunyitaho. Mm muri bande tuvugana. Azari Charles mu gatumba. Charles mu gatumba. Ego. Eh mu gatumba havugwa maki gashari. Havugwa amahoro. Mm. Ego. Umeze neza. Ego tumeze neza turashima. Eh hari gishasha mushaka gushikiriza hiyo tutame Ego. Mhm. Mm Radio Sanganiro. Mhm. Mm izi ni ndwi zibiruka yumva neza birakureka ntituzi igituma murakwiye gusubira mu buhinga mukaraba mm, mugatumba yego yumvikana umengo umuntu ariko yumva ibintu umenga biri gitega atari muyinga biri gitega muga bikumvikana buke buke eh, buke buke cyane amuyumvira ko muri kumumva buke buke kubera nk'iyumvikana iri kure eh, ukamenga iri kure kandi turi hagufi mugabo murumva muraronka ijwi mukumva ibiriko biraba wapimye si neza cyane ahubwo mengo n'imvura ihaye irahinda nta n'umuntu abyumva ibivugwa birasuma ego reka abahinga b'ibyuma bazogikorereko ego cyane mwamukoze murakoze murakoze amadini ntituyasangiye amadini ntituyasangiye ariko ntiturahita amahoro mahoro ninde tuvugana ni hamidu hamidu eee eh, mu gisuru ni amahoro hamidu mu gisuru murakomeye yego turakomeye aho ni sawa amakuru yo hirya aha iwanyu havugwa amake yego twebwe ino amakuru mutamenye mhm. hari ibarabara ihayikogwa mhm. ariko ikariyeri bashyizemo bashyizemo ibintu umuntu agenda ikinga ntasunika mm. hari ibipfu gusa ndabumva cyane basha boraba bagasubiramo bagashyiramo ikariyeri nziza kuko iyo barabara twese bene gihugu iratubabaje none ryarahetse gukorwa ni ukuvuga ko ryahetse cyangwa riracari mu bikorwa ntibarahetse ntirirahera ariko barasitsemo ikariyeri baratsindagira ntituzi yuko bo bahejeje muga twasaba ko boshiramo yindi karite ngira ibikorwa birabandanye birabandanye muga bakoze bose bahaye basubiramo none ntibariko barakora vyarahagaze canke ko barakora nuko bihuriranye n'imvura gusa bariko barakora ariko ikariyeri bahaye bashiramo ntitunezera eh aha <laughs> amida mu gisuru icyiyumviro ciwe yagishikirije n'ahagatelefone gaciye gacika ikiganiro kirabandanya tugeze ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itanu munywanyi ku murongo halo halo ni sawa agatelefone karamugoye nibutse nimero muri ko muradutora ko mutanguza irindwi na gatandatu cyangwa mirongo itandatu na rimwe hagakurikira ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro ni ahiwanyu havugwa make halo halo Alô? 怀疑我。 ubu mwari mumaze kwifuza kurungikira amafaranga inshuti cyangwa umugenzi mukoresheje eko kashi yanyu hama akababwira ko akoresha rimi kashi cyangwa mwifuza kumurungikira amafaranga mukoresheje rimi kashi yanyu hama akababwira ko akoresha eko kashi ubu cyakemutse burundu muti gute umunywanyi wa rimi kashi arashobora kurungikira amafaranga umunywanyi wa eko kashi aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akanyenyeri kabiri akadirisha uwo arungikiye akayabikura ku mu aja wa eko kashi amwegereye aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha canke naho umunywanyi wa Eko Kashi akarunkira amafaranga umunywanyi wa remi cash aciye ku kanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akadirisha uwarungikiye akayabikura ku mu aja wa remi cash amwegereye aciye ku kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatatu akadirisha munywanyi wa remi cash na eco cash ntimusubire kujuragirika hanahana amafaranga umwanya uwo ari we wose mukoresheje imihora musanzwe mukoresha kandi amafaranga agashika ubwo nyene mufise ico mubaza canke mugize ikibazo hamagara ku buntu ku nimero ijana na mirongo itandatu na gatatu canke amajana ijana na mirongo ine na kane babatunganirize mu kanya isasi ijanja bagashyira byose mu nyungu zabo leta mbega ninde leta ni wewe leta ni jewe wibye igihugu cyawe wibye wewe n'umuryango wawe ingaruka mbi zisosa zizoshika no ku mwana wawe imfashanyo zirazuka shyira byose mu mufuko wawe kanye w'isi by'ugupfisa icyo giturire wakagikuza batanu kiki se ngo arabaza ikaba kumucunuza wewe mukozi wa leta ugifise akaboko Baby, when I do it ikiganiro cacu aricyo cyanyu kirabandanya ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'indwi aho iwanyu havugwa amaki nimero za telefone mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo ibiri na mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashaka kandi kutwakura kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri kuri mikoro muri kumwe na francine do ku bwayo mu buhinga bw'ibyuma albert wayo niwe ariko aradufasha diante não Aro. Mwiriwe. Mwiriwe mwiriwe. Na mahoro. Na mahoro. Ninde tuvugana? Murabona amahoro na Mertus batazira nyamuranzi. Mertus nyamuranzi. Na mahoro. Na mahoro nukuri. Utumbereye. Ndombere ya mugisagara cha Bujumbura mu kinanira truwa. Kinanira truwa havugwa maki. Havugwa mahoro kweri. Gusa cyo nagomba kuvuga. Mhm. Mm ni ku n'amayinite ya reo y'ikarata ya bitanu yego iharuka nabi barabe batura zikarata za bitanu ziharuka nabi abakira ukacuta uraharira n'abakiriya Mertus uharuzi iki none wewe waruzi ikingorongoro cyangwa urupfunguruzo eh. mugabo waruje ikingorongoro usangira tsika gose ikimyoka Mertus mugangira uraraba neza ingeno harura n'umukiriya rero kubera babizi yuko ziharuka nabi baca bagwa ngo mparurira oya ndiko mvuga ukuraba ubuhinga nawe ugaharura neza kugira ntuzuramyora bijya biharura nubundi turagerageza guharura neza kugira ngo ntimyoka kandi uharuye neza biraza bica bitwara umwanya uri nko mu bakiriya uca usanga bisabye ko witonda rwose meritusi ikintu cyose cyo kwitonda eh, kiba gikomeye muga ntuvuge ngo uharura nabi kubera uri kurihuta wihuse naho urumva ko bica biyangara nawe witondera haruka nabi ariko yikaratari imiterere ya bitanu cyangwa eh. izindi zose ziranyaruka guharuka neza hmm. yariko iriya ya bitanu niyo isaba yuko bitonda gose aha nabo muri rero baba bariko barakurikirana kino kiganiro ngira bariko baravyumva yego murakoze cyane murakoze imana ibahezagira yego umugoroba mwiza sawa sawa shoddy twang. Chabusa siaro, saburundi, mora semirenzi burundi, usani zuba riseru te burundi, e kusana yo kite ke burundi. Ah. Chabusa siaro, saburundi, mora ibibazo byinshi cyane natwe abantu bawe turagukunda tuzokugwa inyuma umve Yo! hari uturirimbo twaririmba kenshi ariko ubu kubera generasiyo n'izi telenovera ntubabaze byinshi wino wino wino bien La vie arrive kanyukure egera ngahanda kwere kuko bayitamba mwagure mwagure ndabacire ku mayangu ko baziririmba halo halo eh, namahoro ni sawa eh, inde tuza kajwi duza kajwi Fabien ni sawa mahoro meze neza aho ni sawa tuyagire nagomba mvuge sawa ngaha urana uranyumva Fabien ego vuga mm ndabumva ego oyo uhagaze nabi uhagaze nabi cyane sindiko ndakumva ndakumva neza yego gumuhagaze uko nyene ati ugasanga wagiye twari babaze bagufasha oya no kuri kandi mugabo Fabien ah, Fabien hagarara ahantu hamwe uvuge twumvikana eh ndakumva neza waruvuze ngo iki nemvuze ngako kuri hope yakara kuri hope yego aha gasanga haje kajya yakora gufasha baragufashe yego abapolisi aha kandi mu bisanzwe kandi ahantu hose bereko oh, biracikagurika baba bagufatiye iki urumva ufite nk'imoto fabien agatelefone ntikamworohereje gato fata inda nk'umushatsi iyikubita hasi iyizura amaso abana mu isomero mu mazi ziroga ziroga ziri mu mazi neza uturirimbo twaririmba kenshi ariko generasiyo ni telenovera byinshi oh, we know, we know, we know, we know. Uh, kubera generasiyo za watsapu ntibagica imigani n'ibitito uh, instagram na facebook byo bibagije imikino y'abakiri bato gusimba umugozi n'urubugu ukina inkoni ntibagiye n'ikibariko nkurikira nkurikira ndabibutsa tuno turirimbo twakera dabira dabira uko twiyibagije uturyoshye twakera yabonye abandi bantu yagiye ku mashuri arabaherekeza agarukira mu nzira azababaye cyane munyuranye ku murongo halo halo ni fabien fabien shikiriza rero icyumviro cyawe mbese ndavuga ati aha bana ngaha ku karo kawe kajya ku kwisuzuma kuri hope hmm. ukuntu bakanye mu kiriya ariko mukeke na keke sabwe bahagaze muri beka ariko kandi hakenewe n'amategeko ni mu ikeni hari imodoka zitagira hmm. akenshi na kenshi batereka mu kigo fabien ni ukuri ko ndakumva nabi genda kumva neza muga gerageza uduzicwe yego ndandino wavuze ngo kuri hope ngo barabategera nimba ariko numvise akenshi na kenshi usanga mengo ni yaho usanga rwose mukahita tekinike usanga bahageze ah, bakajya gufotora bakajya muri tekani mugabo <clears throat> ushakiye bakajya muri tekani ubwami hemerewe bavuga ko muri ko murenze umuvuduko muhagaze ahatariho Mm. none haba hari ahatariho nyine siho ntibirekuwe ko muhahagarara aho hantu ni nimwisike mu muhari hano ni nimwisike indani mu cy'ibitoki mu cy'ibitoki umbwiye ku ibarabara ryo kuri hope muhacisha imoto muga nta modoka zihaca none nk'abo babafata baca bababwira ngo uye bagurace muri senkani hantu bahaye cy'ibyo bagacira ngo badutonge hama mugaca muheza gute sa muhereza hehe bo bo chabanga bakitigongeza na 10 bakatabera ngaho ni mm iyo borawe deni bakataka bakahana haremewe none ivyo biraba kenshi canke nakaciyemo biba kenshi gose n'abantu baza mbere biba ubudeyi n'umukiriya wese cyangwa none abo nta ntawubatwara abo bantu ntawubatwara barabajya ayo mahera bagaca birenganira namwe mukabandanya gutyo mu bisanzwe mvuga reka gutuma mu bisanzwe byo turayikora rero mu bisanzwe barabasha bahagarika ko niyo muhita ifite mu banyarwanda hanyuma imodoka iharengana hajya hantu cyangwa namwe ngira mugiye murabyemera hari n'aho aba ari mwe muri ko murabyemera bakabona ko biba fabien agatelefone karacitse mugabo icyumviro cyiwe yagishikirije barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ni ukwikaba ingingo yababaye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshye nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi bita igisabo hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami Burundi yarumukama akamira amakuyano abarundi yama amahoro amahondo akuzura ibigega yari ibihe ko bizima byose imangana uburundi bukazimira yoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi cyiza c'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamara imwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi munyonyi wa nyuma ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe n'amahoro egona mahoro mm, tuganira nande na gerard giharu mu ntara ya rutana ego gerard ego nimpore ego nimpore ego hiiwanyu havugwa make ase natwe ikibazo kirino isanganiro nito yumva ku mirongo umunani icenda n'ibice bitatu ntimuyumva ego ebimaze igihe kingana gute ase haraciye indwi tutariko Gerard Giharo ati isanganiro ntiyumvikana muri bijya bice arakoze kubitumenyesha abahinga b'ivyuma bacu baguma babikurikiranira hafi inyishu izobashikira vuba ikiganiro gira hiwanyu havugwa maki cyo no uno munsi ni hano duciye tugisozerera ni ku isaha zitatu zibura iminota itatu gusa mukanya kanya muraza gukurikira amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi yo muri ino joro eh, abanywanyi batandukanye bagerageje kuduhamagara hari abo byakundiye hariho n'abo byankiye ariko abatari bake twashoboye kuvugana francine ndeho ubwayo nije mwari kumwe kuri mikoro mu buhinga bw'ibyuma hari albert ndowayo mwese ndabifurize kugira ibihe byiza nijoro ryiza ariko arakubitwa ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenya nta kimwe bibatwaye isanganiro